بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musulmon kishining axloq haqida olib borayotgan darsimizni navbatdagisi bugungi suhbatimiz musulmon muallim mudarris musulmon o'qituvchining axloqi mana shu haqida bo'ladi Bu ham juda bir muhim bo'lgan mavzularda. Garchi siz bilan biz parvo qilmaganimiz bilan, lekin bir xalqni, bir xalqni yuksalishi yoki tubanlashib ketishligi muallimlarning qilayotgan mehnatiga bog'liq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan ilk oyat bu Alaq surasidan. Va 23 yil davomida Rasulullohga nozil bo'lgan oyatlarning ichida birinchi tushgan kalimasi bu o'qing kalimasi bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Ey Muhammad, barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. Dinimiz birodarlar ilm dini. Dinimiz ilmga targ'ib qiladi. Chunki qarang, alloh taolo keyin qanchadan qancha oyatlarda siz bilan bizga buyruqlarini tushirdi lekin mana shu buyurgan buyruqlarning ichida eng birinchi tushgani o'qing nun val qalami va ma yasturun qalam va u bilan farishtalar bitadigan bitiklarga qasam ilmni darajasi qanchalik ulug' qanchalik qadri baland dinimiz ilm dini alloh taolo boshqa surada shunday marhamat qiladi astaidu billah yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat wallohu bima ta'maluna khabir. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir iymon keltirganlarni ko'taradi Alloh darajasini va iymon keltirganlarning ichida ilm berilganlarning darajasini Alloh ko'taradi. Ilmli kishining darajasi ilmsiz kishilardan baland bo'ladi. Endi mana shu ilmli kishilarni ilmli bo'lishiga kim sabab bo'ladi? Muallimlar, mudarrislar, o'qituvchilar. Innama yaxshalloha min ibadihi ulama Allohdan bandalar orasidagi olim, bilimdonlargina qo'rqadi. Allohni ko'proq taniydiganlar ko'proq qo'rqadi. Endi kim ko'p taniydi? Ilmli odam ko'p taniydi. Ilmli odamga bu ilmni kim o'rgatadi? Muallim, mudarris, o'qituvchi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ilmning fazilati haqida juda ko'p hadislar aytilgan. Imom Muslimning sahihlarida keltirilgan hadis Rasululloh marhamat qiladilar, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه Kim ilm talab qilib yo'l bossa, Alloh taolo mana shu bosgan qadami bilan uni yo'lini jannatga oson qilib qo'yadi. Inson bolasi dunyodan ko'z yumib ketar ekan, hamma amallari to'xtaydi. Savob amallari ham, gunoh amallari ham. Faqatgina uchta amalidan u qabrida yotar ekan unga ajr borib turadi shundan bittasi sadaqati joriya yurib turgan odamlar foydalanib turgan sadaqasi orqasidan duo qiladigan solih farzandi farzandi orqasidan savob borib turadi hamda ilmun yuntafau bihi odamlar foydalanib turadigan ilm mana bir hadislarni keltiramiz rasulullohni man xaraja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a Kim ilm talabida ko'chaga chiqar ekan, bas uyiga qaytib kelguncha u kishi Alloh yo'lida. Imom Termiziyning sahihlarida keltirilgan hadis payg'ambarimiz aytadilar: "Innalloha va malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasil khayra hatta al-haytan fil bahr" Albatta Alloh va maloikalar odamlarga yaxshilikni o'rgatadigan kishiga salovat aytadilar. odamlarga yaxshilikni o'rgatadigan kishiga salovat aytiladi muallimga bu yaxshilik diniy bilimmi yoki birga dunyoviy matematika fizika degan yaxshilikmi shu ilmlari yaxshilik demak shu kishiga alloh taolo va farishtalar salovat aytadi hatto suvdagi baliqlar ham odamlarga yaxshilikni ta'lim beradigan kishiga istig'for aytadi unga salovat aytadi birodarlar ilmni qadri shunday baland ekan muallimni mudarrisni o'qituvchining mehnati islomda shunday qadrlanar ekan. Shuning uchun o'qituvchi aka-ukalarimiz bo'lsa, opa-singillarimiz bo'lsa, bilib qo'ysinki, islomda ularni qadri baland. Modomiki Alloh uchun ishlayotgan bo'lsa. Agar biz o'qituvchilarni mehnatini qadrlaganimizda qanchalik muhim ish ekanligini tushunganimizda o'qituvchilikka olinayotgan odamlarni ham nihoyatda diqqat bilan imtihon qilar edik. Chunki tabiblikka olishlik yoki boshqa biror bir kasbga kirmoqchi bo'lsa, bir inson qattiq imtihon qilinadi. Masalan, tabib o'zini ishida bir xato qiladigan bo'lsa, bir odamni o'limiga yoki bir nogiron bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Endi o'qituvchi xato qilsa-chi? O'qituvchi kim? Naqqosh. O'quvchi kim? Bu oppoq daftarda varadi. O'qituvchi qo'lidagi qalam bilan mana shu oppoq daftarga o'zi xohlagan, o'zi bilgan, qo'lidan kelgan naqshni chizadi. O'quvchi o'qituvchisi bergan naqsh bilan hayotda yashaydi. Agar bu o'qituvchi mohir bo'lsa, chiroyli naqsh chizgan bo'lsa, chiroyli bir surat chizgan bo'lsa, bu bola hayotda mana shunday bo'lib yashaydi. Yaxshilikni o'rgata oladigan bo'lsa, qalbida yaxshilikka bir muhabbat uyg'ota oladigan bo'lsa, o'qituvchi birinchi uni odam qiladigan. Bolalarimizni maktablarga olib borib bergandan keyin ishimiz bo'lmay qo'yadi aka-ukalar. Qarangda, bu shunaqa bir og'ir mehnatki, bu mehnatni qilgan odam biladi. Siz bolangiz bilan o'tirib biror marta uy vazifasini tayyorlab ko'rishga harakat qilganmisiz? Bolangizga yoki umuman xat savodi yo'q odamga bir xarib tanitib tushuntirishga harakat ko'rganmisiz? Bu shunaqa og'ir mehnatki, buni qilgan odam biladi. O'qishni, yozishni bilmaydigan farzandingizni o'sha o'qituvchi ko'zini ochadi. Remon kemoncha so'mdab qo'ysa, odamlar g'udrab ketadi. Qandaydir maktabning chiqimlariga bir qandaydir e, mablag' talab qilinsa, ota-onalar norozi bo'ladi. Birodarlar, sizlardan talab qilmay turib, o'zingizlar olib borib berishinglar kerak u yerga. O'qitib ko'ringda o'zingiz bolangizni. Qiyin narsa bu. Lekin qadrlamaymiz. Qadrlamaymiz. Shuning uchun muallim bo'layotgan odamlar yelkasida qanchalik katta mas'uliyat, katta omonat turganligini tushunib yetishligi kerak. Bu darsimizni 3 qismga bo'lib o'rganamiz. Birinchi qismi muallim, musulmon muallimning ilmi haqida. Ikkinchisi uning o'zi haqida, shaxsiyat haqida, ichki dunyosi haqida. Uchinchisi talabalar bilan qiladigan muomalasi haqida. Birinchidan musulmon muallimning ilmi haqida. Chola bilimli o'qituvchini hech kimga keragi yo'q. Bu chola bilimi bilan nima ish qila oladi? Chola bilimi bilan nimani o'rgata oladi bolalarga? Undan ta'lim olib chiqqan bolalar ham xuddi o'ziga o'xshagan chola bo'ladi. Foydasidan ko'ra ko'proq zarari bo'ladi. Shuning uchun musulmon odam, musulmon muallim o'zi o'rgatayotgan fanida mohir bo'lishligi kerak. Chuqur bilim egasi bo'lishligi kerak. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar innalloha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu sizlardan bir kishi biror ishni qilsa shu ishini puxta qilishligini Alloh yaxshi ko'radi bu nafaqat o'qituvchi umuman har bitta kasb mehnat egasiga tegishli narsaki o'zingni ishingda mohir bo'l eplamachi hazakam bo'lma Qur'onda Alloh taolo Baqara surasida Tolut va Jolut qissasini siz bilan bizga bayon qiladi. Mana Banu Isroil qavmi ularning ichida payg'ambar bo'lgan kishiga ular aytishdi: "Sen bizga ichimizdan bir podshoh tanlab ber." Va qala lahum nabiyuhum innalloha qad ba'atha lakum Toluta malika. Payg'ambar ularga aytdi: "Albatta Alloh sizlarga Tolutni podshoh qilib tayinladi." Ular podshoh talab qilishdi. Alloh Tolut ismli bir ko'nchi kishini podshoh deb belgiladi. Bani Isroil uni podshoh bo'lishini kutmagan edi. U qayoqdan bizga podshohlik qilsin? Axir biz podshohlikka undan ko'ra haqliroqmiz-ku. Qolaversa, unga keng, katta mol-davlat ato qilinmagan bo'lsa deyishdi. Payg'ambar aytdi: "Albatta Alloh uni sizlarning ustingizga sayladi. va unga ilmda va jismda quvvatni ziyoda qildi Alloh mulkini o'zi istagan kishiga beradi podshoh tayinlanayotganda unga berilgan narsalarni ichida birinchi nima aytilindi ilm aytilindi podshoh bo'lsa ham ilm kerak ekan podshohmi ilmli bo'lishligi kerak ekan siz bilan bizni farzandlarimizga ta'lim berayotganlar haqiqiy bilim egasi bo'lsin faqat diplomga ega bo'lgan odam bo'lmasin Shuning uchun muallim o'qituvchi o'zini fanida mustahkam, puxta ilm egasi bo'lishiga shart. Biz ham bir eslasak yoshligimizni, yoshligimizni. Maktabda o'qigan davrimizda bitta yoki ikkita bir muallim bo'lgan, haqiqatan haligini hamma yaxshi ko'rgan o'quvchilar. Shuni darsiga hamma qiziqib borgan. Ya'ni shunday o'qituvchilar bo'lgan, hech kim uni darsiga kirishni xohlamagan. biz o'zimiz isbotimiz. Agar mohir bo'lsa, biz o'zimiz borganmiz darsiga biror darsini qoldirmasdan. Endi chola savod bo'lsa, eplamachi bo'lsa, hech kim uni darsiga kirishni ham xohlamaydi. Ikkinchidan, muallim, musulmon muallim o'zi ega bo'lgan ilmni o'stirib turishligi kerak doim. To'g'ri, jomiyani bitirdingiz, qo'lingizda diplomingiz, shahodatingiz bor, muallim bo'lib ishlayapsiz, bo'ldimi? Yo'q. Ilm o'sib turadigan narsa. ilm rivojlanib turadigan narsa. Agar to'xtab qolsangiz, qolib ketasiz. To'xtab qolsangiz, qolib ketasiz. O, palonchi shuncha narsani biladi ya, qadam bilar ekan shuncha narsani. E. U ham senda odamda bolasi. Sen ham unda odamda bolasisan. Faqat u sendan farqli o'sishini to'xtamadi. Ilmini rivojlantirib turibdi. Alloh taolo Yusuf surasida aytadi, astagfirullah, va fawqa kulli zi ilmin alim. har bir ilm sohibining ustida undan ustunroq bilimdon bordir. Tushunarliga? Bir xil jamiyani bitirib chiqdik, bir xil qo'limizda shahodat nomamiz bor, bittamiz ilmliroq bo'lib ketdik. Nimaga? Ilmda to'xtamadi, ilmda davom etib turdi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi va la ta'jaz." Senga foydali bo'lgan narsaga haris bo'l, Allohga suyan, ojiz bo'lma. Demak, musulmon muallim o'zini ilm darajasini doimiy suratda yuksaltirib turishlikka haris bo'lishligi kerak. Uchinchidan. Uchinchidan o'zi bilgan ilmni yetkaza bilishlik. Masalan, bir odam bir narsani biladi, ilmlik. Bu bitta narsa. Endi buni yetkaza bilishlik ikkinchi narsa. Biladi, faqat qana qilib yetkazishni bilmaydi. Endi bir muallim, bir mudarris osonlik bilan yetkazyaptimi? Demak, o'zining ishida mohir. Nafaqat biladi u, qanday yetkazishni ham biladi. Qur'onga murojaat qilamiz. Astagfirullah. Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Eslang. Ey Muhammad, Parvardigoringiz farishtalarga men yerda odamni xalifa qilmoqchiman deganida ular aytdilar. u yerda buzg'unchilik qiladigan, qonlar to'kadigan kimsani xalifa qilasanmi? Holbuki biz hamdu aytish bilan seni ulug'laymiz va sening nomingni mudom pok tutamiz. Qola inni a'lamu ma la ta'lamun. Alloh aytdi farishtalarga: "Men sizlar bilmagan narsani bilaman." va u zot odamga barcha narsalarning ismlarini o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga ro'baro qilib dedi: agar xalifalikka biz haqdormiz degan so'zlaringiz rost bo'lsa mana bu narsalarni ismlarini menga bildiring odam alayhissalomga alloh taolo nimani ismini o'rgatdi nimaki bo'lsa koinotda hamma narsani o'rgatdi mo tog' mana bu shamol mana bu suv hamma narsani ilmini o'rgatdida va mana shu narsani farishtalarga qanday yetkazishlikni ham o'rgatdi bu muhim narsa bilish bitta narsa yetkazishlik ikkinchi narsa agar alloh taolo faqat bu narsalarda ismini o'rgatib turib qanday qilib farishtalarga bildirishlikni ham bildirmaganida odam alayhissalom buni uddasidan chiqa olarmidi demak muallim musulmon muallim umuman o'qituvchi o'zidagi narsani yetkazib berishlik ilmini ham istashligi kerak bo'ladi to'rtinchisi to'rtinchisi sabr muallim sabrli bo'lmasa muallim emas sabr bilan ilm nima qorin bilan belga o'xshaydi Qorin bo'lmasa bel bo'lmaydi, bel bo'lmasa qorin bo'lmaydi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qiluvchilarga ajr mukofotlari hisob kitobsiz, to'la to'kis qilib berilur. Muallim odam sabr bo'ladi, sabrli bo'ladi. Aks holda muallim bo'la olmas edi. Chunki muallimni olayotgan oyligi bilan qilayotgan mehnatini taqqoslasangiz, qilayotgan mehnatiga yarasha emasmi oyligi? Shunga sabr qilib yashayaptimi? Demak, muallim sabrli bo'ladi. Endi musulmon muallim qanday sabrli bo'lishligi kerak. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Alloh yo'lidagi mehnat mashaqqatga sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli endi bu jannat sizlarga tinchlik va osoyishtalik bo'lgan. Mana shu sabr qilgani uchun insonga sabr nima edi sabr shikoyat qilmasdan yashash edi sabr rozi bo'lib yashashlik edi ilm o'rgatyaptimi o'qituvchi sabrli bo'lsin bag'ri keng bo'lsin ayrim bir muallimlar ham bor bir marta tushuntirdim ikki marta tushuntirdim uch marta tushuntirdim tushunmaydi bor bor senga tushuntiradiganni top senchi sen muallim emasmisan seni ishing shu emasmi muallim birodarlarimiz yaxshi biladi sinfni ichida zehnli bolalar bor ikkita uchta o'rtacha zehnlilar bor va zehni pastroqlar bor shularga muomala qilayotgan paytda muallim ichidagi eng zehni pastroq bo'lgan kishilarga qilgan muomala qiladi umumiy sunnat bu payg'ambarimiz aytganlar amiru amirul rokibi rokib karvonni amiri ichidagi zaif kishisi Nima deb tushunamiz buni? Safarga ketayotganda 10 ta odam bo'lsa, 10 ta odam mingan ulov 10 xil. Shularning ichida sekinroq yuradigan, nochorroq ulovni yurishida yurish kerak qolganlar. Demak, muallim ham sinfga muomala qilayotganda zehni pastroq bo'lgan odamga muomala qilgandek, sabr bilan 2 martami, 3 martami, 5 martami tushuntirishligi kerak. Zehnlilar bir marta aytganda ila olib qoladi. Agar safarga chiqqanda tez yuradigan yurishida yurib bersa, Ana zaiflarda ahvoli nima bo'ladi? Demek zaif karvonning amiri. Endi bir marta tushuntiraman, shu olinglar, xohlasanglar shu, xohlamasanglar shu. Unaqa gap ketmaydi. To'g'ri, muallimga sabr qil deyish oson. Uni olayotgan oyligi, uni sharoiti, uni olayotgan oyligi ehtimol yo'l kirasi bilan qornidan oshmas. Hemen sırmaz da bu. O'qituvchini oligi daim az bo'lib kelgan. Lekin shu o'qituvchi birodarlarimizga bashorat ki siz musulmon bolalarga ta'lim beryapsiz. Siz odamlarga yaxshilik o'rgatyapsiz. Payg'ambarimizning hadisini eshitdik. Odamlarga yaxshilikni ta'lim beradigan kishiga Alloh, farishtalar salovat aytadi. suvdagi baliqlar salovat aytadi, gunohlarini kechirishiga istig'for aytadi. Mana shu bashorat siz uchun agar Alloh uchun ishlayotgan bo'lsangiz. To'g'ri, olayotgan oyligingiz oz. Lekin u oylikni, u maoshni barakotli qilib beradigan kim? Nima? Siz maoshingizni oz oz berishayotgan bo'lsa, oz berishayotgan bo'lsa, bu norasida bir go'riylardan alamingizni olasizmi? ularda haqqi edi ularga ta'lim berishligi, sabr bilan o'qishni, yozishni o'rgatishligiz Ularda haqqi edi siz ustingizdagi. Nima, shu go'daylarning haqqini yeb, eplarga dars o'tib chiqib ketaverasizmi? Agar oyligingiz oz bo'lsa, sharoiti zo'r bo'lmasa, bu musulmon bolalarni robbis qarab turib sizga. Sizga berilgan ozgina maoshni Alloh taolo barakatli qilib qo'ya oladi yo baraka nimaligini bilmaymizmi? Shuning uchun musulmon birodar sabrli bo'ling. oyligingiz ozligi ham, sharoitingiz zo'r emasligi ham. Sabr borasida mashhur qissa Qur'ondagi Kahf surasidagi qissalardan Musa va Xizr alayhissalom qissalari. Banu Isroil sargardonlik yillarida yurar ekan, Musa alayhissalomdan kelib ayrim yahudiylar yer yuzidagi eng ilmli odam kim deb so'radi. Musa alayhissalom men dedi. haqiqatan payg'ambar Qur'onda ismi kelgan 25 ta payg'ambarning eng buyuklardan bittasi ulul azmina rusul men dedi. Shunda Alloh taolo Musa alayhisalomni malomat qildi, itob qildi. siz qayerdan bilasiz eng bilimli ekanligingizni? Nimaga menga qaytarmadingiz Alloh biladi deb? A falon joyda bir bandam bor, sizdan ko'ra ilmliroq dedi. Musa alayhissalom ana shu bandasiga uchratishligini Alloh taolodan ruxsatini so'radi. Qarang, Muso payg'ambar beshta ulug' payg'ambar Nuh, Ibrohim, Muso, Iso va Muhammad alayhisolatu vasallam. Mana shu ulug' payg'ambarlardan bittasi. Albatta, narigi ilmli deyilgan Xizr alayhissalom manzilat jihatdan Muso alayhissalomdan pastroq. Lekin Xizrda Muso alayhissalomda yo'q ilm bor ekan. Sizga ta'lim berayotgan odam yoshmi, kattami farqi yo'q. Sizga undagi ilm kerakmi siz unga bo'yningizga borasiz ha domlani uxtatda qilish kerakda unaqa emas birodarlar muso alayhissalom istab hizr alayhissalomni topib bordi borib muso unga senga bildirilgan bilimdan menga ham to'g'ri yo'lni ta'lim berishing uchun senga ergashsam maylimi dedi ruxsat so'rayapti Bu ruxsat so'rayapti. Sizda ilm bor ekan, shu narsani o'rganishligimga sizga ergashsam maylimi? Shagit qilib olasizmi deyapti. Yana qaytarib aytamiz, Xizr alayhissalomdan Musa alayhissalom darajasi baland. U Xizr aytdi. Aniqki, sen men bilan birga ilm mashaqqatlariga sabr qilishga hargiz toqating yetmas. Mendagi bilimni o'rgangani sizni sabringiz yetmaydi. Kimni sabr yetmayapti? Musa alayhisalomdimi? Banu Isroilni mana shunday qilgan muomalalarga sabr qilgan Musa alayhisalomni sabr yetmaydimi? Sabrsiz odam ilmli bo'la olmaydi. Ilmli bo'ptimi demak, sabri bor ekan buni. Muallim bo'lib ishlayaptimi demak, sabri bor ekan buni. Shuning uchun ilmli odamga borib murojaat qilganingizda undagi ilm sizga kerakmi? O'zingizni qayda turganligingizni, o'zingizni kimligingizni va ro'parasidagi odam kimligini esdan chiqarmang. Musa payg'ambar Xizrdagi ilmni olishi uchun bir kunmi, ikki kunmi yurib boryapti. Demak, akalar, ukalar ilmni oldiga boriladi. O'zi farzandlarini ilmsiz bo'lishiga o'qituvchilar emas, ota-onalar aybdor. Darsini qildingmi? Kundaligini olib kel. Nimaga erta kelding? Nimaga bugun bormading? Nimaga baho olmayapsan? Nimaga kitob o'qimayapsan deb otangga qiziqmaydi? Qars ikki qo'ldan chiqadi. O'qituvchi har qancha talab qilsin, agar uyda ota-ona, "E sizga kerakmi uni bolalar ilmli bo'lishligi? Bu bolani ilmli bo'lishi sizga kerak, sizni bolangiz u." Ha, bu o'qituvchilar ishlamay qo'ydi. 30 ta bolani qasmisiga qarab ulgursin 45 daqiqaning ichida. Sen bitta bolangga o'zing vaqt ajrata olmayapsan, 24 soat ichida bir 10 minutda. Shuning uchun ma'lumot qilmanglar. O'qituvchilar yomon bo'lib ketdi, dars berish biz o'zimiz yomonmiz. O'qiyotganlar bolalar o'qiyapti. Nima demadinglar? Biz o'zimiz aybdormiz. Demak, ilm berayotgan muallimga ham, ilm o'rganayotgan talabaga ham sabr lozim bo'ladi. Nechta narsani gapirdik? Birinchisi ilmli bo'lishligi, ikkinchisi ilmni rivojlantirib turishligi, uchinchisi odamlarga yetkazishni bilishlik, to'rtinchisi sabr. Keyingi banda musulmon muallimning musulmon o'qituvchining o'zi bilan qiladigan muomalasi. Birinchisi ixlos. Birinchisi ixlos. Muallim, musulmon muallim, musulmon o'qituvchi hech qachon oylik uchun ishlamaydi. Birinchisi qalbida ixlosi bo'lsin. Alloh uchun ishlayotgan bo'lsin. Aytib o'tdik, oyligi oz, to'g'ri, oz. Lekin qarang o'sha o'qituvchining oyligiga. O'sha muallimchi o'sha oyligi bilan bolasini o'qitadi. Uylaydi, joylaydi, ya'ni yetadi. Hech emas o'zi. Lekin baraka bor unda. Agar ixlos bilan ishlayotgan bo'lsa, vijdonan ishlayotgan bo'lsa. Alloh taolo baraka bersin. Endi zo'r ishlayotgan o'qituvchi ham bir xil oylik olyapti. Eplab shu soat o'tkazayotgan odam ham bir xil oliy olyapti. To'g'rimi shu? Nariga zo'r ishlayotgan muallimga alam qiladi. Lekin Alloh uchun ishlayotgan bo'lsangiz, birodar, xursand bo'ling. Alloh sizdaqa, Alloh uchun ishlayotgan bandalar haqida shunday deydi. Astagfirullah. innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shakura wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman amusan qamtarira ular aytdilar Alloh uchun ishlayotgan odamlar aytishadi. Oylik uchun emas, maqtov uchun emas, odamlar tan olish uchun emas. Alloh uchun ishlayotgan, Alloh uchun yaxshilik qilayotgan odamlar ayturlar. Biz sizlarni yolg'iz Allohning yuzi uchun taomlantiramiz. Sizlardan bu ishimiz uchun biror mukofot va minnatdorchilik istamasmiz, kutmasmiz. Albatta bizlar Parvardigorimiz tomonidan bo'ladigan dahshatli azobidan yuzlab tushirib, turishib, burishib qoluvchi bir kundan qo'rqamiz. zo'r ishlayotgan o'qituvchi mansab uchun, oylik uchun emas, Alloh uchun ishlasin. Alloh muhtayapti unaqa bandalarni. Boshqa oyatda "Va ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitiga'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." U taqvodor zot huzurida, zimmasida biron kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'qdir. Nima yaxshilik qilsa musulmon odam Alloh uchun qiladi. Zo'r ta'lim beryaptimi? e men oligimga yapan ishlayapman demasin. Robbisidan barakani kutaversin. U faqat eng oliy zot bo'lmiş Parvardigorining yuzini, roziligini istab, mol davlat, mol davlatini sarf qilib odamlarga ta'lim beradi. Qaniydi har bitta muallim, har bitta o'qituvchi komissiyadan, tekshiruvchidan qo'rqib emas, Allohdan qo'rqib ta'lim bergani deydi. bir xalqning yuksalishi yoki tushib ketishi yoshlariga bog'liq. Yoshlarning yuksalishi tushib ketishi ta'limga bog'liq. Ta'lim muallimlarga bog'liq. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu davrlarida mana bilasizlar Umar roziyallohu anhu e, qorong'i kechalarda xalqni holidan xabardor bo'lishib, bo'lish uchun ko'chalarni aylanib yurar edi. Bir kuni aylanib ketayotdi, devorni orqasida ona bolani so'zini eshitib qoldi borib quloq soluvdi ona aytyapti qiziga qizim bular sut sotaradi bugun sut ozroq bo'lib qoldida ozgina suv aralashtirib yubormaylikmi dedi qiz aytyapti axir amir al mo'minin bunday qilishlikdan man qilgan u dedi onasi amir al mo'minin uxlayapti joyida qayerdan bilardi buni dedi qiz aytyapti amiral mo'minin uxlasa Alloh ko'rib turibdi-yu deydi. Ko'ring. Allohdan qo'rqib qilmayapti bu ishni. Işte. yoki Allohdan qo'rqib turib bir savobli ish qilyapti. Odamlarda bilishi, odamlarda minnatdor bo'lishi ularga qizig'i yo'q. Keyingi banda tashqi ko'rinishini chiroyli bo'lishi. Musulmon odam o'zi umuman chiroyli yurishligi kerak. Innalloha jamilun yuhibbul jamala. Alloh taolo o'zi go'zal, chiroyli zot. Chiroyli bo'lganni yaxshi ko'radi. Muallim xususan ertalabdan peshingacha o'qituvchi o'quvchilarni ko'zi muallimga tikilib turadi. Tabiiy uni tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lishligi kerak. Yangi emasdir ehtimol, lekin chiroyli bo'lsin, toza bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibr." Qalbida Xardal donasichalik kibri bor odam jannatga kirmaydi dedi. Xardal donasichalik kibri bor odam jannatga kirmaydi. Shunda bir kishi turib aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. "Men kiyimimni ham" dedi. "Oyoq kiyimimni ham chiroyli bo'lishini xohlayman" dedi. O'zi ham chiroyli odam bo'ladi. Kiyimim ham chiroyli bo'lib, boshqalardan ajralib turishini xohlayman. Shu kibrmi dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, Innalloha jamilun yuhibbul jamala. Alloh go'zaldir. Albatta go'zallikni yaxshi ko'radi. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas. Kibr haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik, odamlarga zulm qilish dedi. Demak, musulmon odam tashqi turishini chiroyli qilib yurishidan maqsadi Allohning roziligi ekanmi? Demak, bu ham ibodat bo'ladi. Musulmon o'qituvchi tashqi ko'rinishini chiroyli qilishligi kerak. Keyingi banda ibrat. muallim musulmon muallim o'zi ibrat bo'lishligi kerak aytayotgan narsasiga avval o'zi amal qilishligi kerak faraz qiling domla sigaretni chekib tutatib tutatib kirib turib ichkariga sinfga kirib turib ya'ni salomatchilik haqida dars o'tayotgan bo'lsa sigaret chekmanglar bolalar sigaret salomatchilikka ham ziyon cho'ntakka ham ziyon deb gapirib tursa uni gapini oladimi gapirayotgan gapiga teskari ish qilayotganligini ko'rib turib muallimni o'n tiyinlik qadri qolmaydi biz o'zimiz ham eslaylik qaysi o'qituvchini hurmat qilganmiz qaysi o'qituvchidan hayiqqanmiz maktab davrida gapirgan gapiga amal qiladigan oladiganini demak musulmon o'qituvchi o'zi gapirayotgan gapiga birinchi amal qilgan bo'lishligi kerak shu ayb alayhissalom o'zini qavmiga shunday deydi astag'firullah o'zim qilmasligim kerak bu narsani sof surasida Alloh aytadi يا ayyuhallazina الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون nega sizlar o'zlaringiz qilmaydigan narsani qilamiz deb aytursizlar sizlarning o'zlaringiz qilmaydigan ishni qilamiz deb aytishlaringiz Alloh nazdida o'ta manfur ishdir qiyomat kunida deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buxoriy va muslimdan kelgan hadisda bir kishi olib kelinadi jahannamga uloqtiriladi jahannamga tushib, ichiga shovolar tashqariga chiqib ketadi. Va ichiga shovoni atrofida aylanib yurib azoblanadi. Jahannam ahli uni atrofida to'planib, "Iye, bu falonchi-yu. E falonchi, nima qilyapsiz bu yerda? Axir siz bizni yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka buyurmasmi deysiz?" U kishi aytadi, sizlarga yomonlikni qilmanglar deb qaytarardim, o'zim qilar edim. yaxshilik qilinglar deb aytar edim o'zim qilmas edim ollohni huzurida qilmaydigan ishlarni gapirishliginglar o'ta manfur ishdir demak musulmon odam musulmon muallim gapirayotgan narsasiga avvalambor o'zi amal qilishligi kerak bo'ladi أقول قولي هذا وأستغفر va لي assalomu alaykum va rahmatullohi va وبركاته